Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja audio kasetu Vjera je savjet predavača Abdulmelika Bašića. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam neke misli koje su mi kolale glavom i u kojima sam vidio da bi bilo neke fajde da o njima govorim. Isto tako u danima koji su minuli saznali smo i došlo je do nas nekakvih vijesti i nekakvih planova na koje mi imamo svoje viđenje, na koje mi imamo svoj odgovor pa ako mognemo se i time pozabaviti. Prvo, ovaj bratski mu'minski skup želio bi podstaći na važan moment kod ljudi, pogotovo kod sljedbenika Islama, muslimana, a to je da uče sa pravoga mjesta. Muslimanima je obaveza da uče. U tome se skoro svak slaže osim onih koji zagovaraju džehl kao put do približavanja Allahu Đelešanu, a to su neke grupacije u islamu, međutim i kada oni zagovaraju džehl, opet moraju naučiti nešto od onih koji ih uče takvom odnosu prema islamu. Tako da taj džehl znači, ne znači džehl o svemu, nego džehl o kitabu i sunnetu i džehl o šerijatu, a svakako bit će im puna glava zabluda onih koji će ih ubijediti da budu džahili, da ne uče šerijat. Sem te skupine, da ne počinjemo spominjanjem njenog imena, svi ostali uvažavaju Allahove Đelešanu u riječi sa kojima je počela objava ikra. Uči i znanje treba Mi ćemo govoriti sada samo o šerijatskom znanju. O znanju kog je Allah želešanuhu iz svoga znanja za provjeru čovjeka stvorenja najodabranijeg ponudio i objavio. To je to znanje. Allah želešanuhu mogao je stvoriti stvorenja drugačija od čovjeka i čovjeka drugačijeg. Da bi stvorio, odnosno da bi proizveo i dostigao ono što je dostigao ovaj čovjek u 21. vijeku. Međutim, kada je Allah Đelešanu odabirao za čovjeka znanje od sebe, htio je da iskuša čovjeka. Htio je da u tome bude prihvatanje vjere u Allaha ili ne. Zatim, ako je prihvati, da je potvrdi pokoravanjem određenim Allahovim Đelešanu narodama i zabranama. A ovo drugo znanje koje čovjeku treba da bi se brzo kretao, da bi udobno živio i tako dalje, time se Allah Đelešanuhu puno nije u objavi pozabavio. Nego ga nije zabranio, međutim, sa onim moralom, sa onim ahlakom, sa onim moralnim načelima koje je Allah Đelešanuhu poučio ljude i koje je dao svome poslaniku da pouči ljude, svakako svaka tehnika i tehnologija treba da bude mjerena. I ako se nešto kosi sa time, ako nešto štetno po čovjeka, ako nešto štetno po okolinu, ako nešto ugrožava ljudsku budućnost, Islam je zbog toga brani. Međutim, oni koji nisu imali to znanje, prekoračili su te granice i ugrozili sebe i sve ostale ljude. Ovo je samo uvod. Hoću da kažem da muslimani koji hoće da vjeruju u Allaha Đalešanu, zato što im život bez vjere biva prazan i pust, mogu naučiti sa više mjesta kako u Allaha vjerovat. Ali samo na jednom mjestu mogu naučiti ispravno vjerovanje. Također poslije vjerovanja u Allaha Đalešanu pokoravati se Allahu i poštivati njegove propise, odnosno šta su to sve njegovi propisi, može naučiti sa više mjesta, ali tačno i ispravno da potrepi i pogodi Allahovu volju samo na jednom jedinom mjestu. Mislim da je to najvažnije pitanje ili prvo pitanje koje se treba postaviti pred muslimane. Jer ako na početku promaše put, neće ih pogrešan put odvesti na pravo mjesto. Znamo mnogi šta ciljamo. Hoćemo da kažemo da o Allahu Đalešanuhu, o njegovim kvalitetima, o njegovim svojstvima, o njegovoj veličini, o njegovoj dobroti, o njegovoj volji, šta voli od nas u dijelima i šta nam stavlja ili preporučuje da radimo, a šta nam zabranjuje ili preporučuje da ga se klonemo i ostavimo, to možemo da naučimo istinski i tačno samo iz Kur'ana i sunneta. Ako to znaju muslimani, ako to znaju naraštaje današnji koji stasavaju, ako to znaju muslimani u cijelini na dobrom su putu. Zamjena za taj nauk i zamjena za taj put je mnogo. Nama se ljudi penju na mimbere pa spominju Kanta i Aristotela. Međutim, može se on spomenuti, da se pozabavimo na koji način i kada se može spomenuti neko drugi sem kitaba i sunneta u vjeri. Mi znamo odlično da džamije nisu nikle naukom i davom Aristotela i Platona ili drugih filozofa. Nigdje neko ko slijedi Aristotela i njegovu misao nije napravio džamiju i kazao hodite u džamiju i onda u džamiji poučavao njihovim mislima. Nego džamija zna se nastala je od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegovog nauka. Prema tome, u džamiji treba da se prenose riječi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poslije riječi ili sa riječima Allaha tabaraka wa ta'ala sa Kur'anom. Ako njih nema šta god drugo govorili, prazno govorimo. I tom skupu džamijskom, tom skupu muminskom ništa ne nudimo. Zašto moramo kazivati Kur'an i sunnet? Zato što je u njima svjetlo, uputa, istina zato što je u njima dovoljno što je u njima podstrek i upozorenje i drugo što mi nije na umu da napomenem pa sve drugo kada ljude pogotovo učimo vjeri sve drugo što ne bi spomenuli ne bismo ništa od vjere umanjili ne bismo ljude zakinuli a da li pored Kur'ana i sunneta spominjati još nešto drugo je pitanje kao zamjenu za kitab i sunnet nikako kao mjerilo jednako kitabu i sunnetu nikako tek ako hoćemo da nekome kažemo da kitab i sunnet potvrđuje i nauka, potvrđuju i izrasli umovi ljudski. Kad u tom kontekstu spomenemo Aristotela ili Kanta, tada da i nismo ispomenuli stvar bi za mumine bila ista. I ko koga ovdje potvrđuje? Da li Kur'an i sunnet daju tezkiju određenom čovjeku da je ispravno mislio i da mu nije um bio uzalud, ili određeni čovjek daje tezkiju i diže kitab i sunnet. Daje im autoritativnost. Jasno je da je to kitab i sunnet. Da su oni mizan. Zato neka nauči musliman da ako nije čuo Kur'an i sunnet, ako nije čitao u knjizi ili ako knjiga ne sadrži kitab i sunnet, da mu ne vrijedi šta je čuo drugo, jer nije nikakva garancija. Ljudski um može lutati. Može biti sputan, može nedokučiti, može pogrešno rezonovati. Mora nešto što je apsolutno tačno da ga potvrdi ili da ga prešuti ili da ga osudi. Ako ga je osudilo, onda ga držimo za neispravno. Ako ga je potvrdilo za ispravno, ako ga je kitab i sunnet prečutio, onda smo mi u rezervi. Ne znamo je li to istina ili nije. To je prvo što moramo znati. I to je prvo čemu moramo ljude poučavati. Kur'anu i sunnetu. Cijelini kojoj ništa ne fali. Kojoj svako ubacivanje sa strane, svako dodavanje, ako nije u njihovom duhu i kontekstu, šteti i nije dopušteno. I to je ta teška novotarija koju je Islam osudio. To je prva tačka ili moment koji smo htjeli spomenuti. Drugo, braćo moja draga, radi podsjećanja, treba da znamo da svi drugi putevi sem Islama ne mogu čovjeka usrećiti, niti ga mogu spasiti. A Islam pruža sreću i spas i uzdiže čovjeka i uzdiže društva i skupine koji dosljedno slijede kitab i sunnet i njihove upute. Ali taj Kur'an i sunnet traži i treba ljudski faktor. Kod svake druge opcije, kod svake druge ideologije i sistema, koliko god se ljudi zalagali i trudili i bili disciplinovani i angažovani, neće uspjeti doživjet će krah zbog samog sistema. A još ako tome dodamo ljudski faktor koji se poigrava i nije dosljedan tom sistemu i već što on zagovara, još prije neće uspjeti i još će prije propasti. Islamski sistem, islamski nauk, šerijat, islam, zbog samoga sebe, zbog onoga što sadrži i čemu naučava, ne može propasti i ne može krah doživjeti. Njega može samo ljudski faktor izdati. Zato govorim o ovome vama. Da nismo dobro postupali i da nismo dosljedni bili, ne bi na ove stepene stigli. da s pravom imamo obavezu da strahujemo za budućnost, da ne zakaže ljudski faktor ili da ljudi pogrešno ne protumače islam, pa da onda se optužuje islam. Da islam u sebi nema alternative za sve ovo što muči čovjeka danas. Mi smo u zadnjih deset godina kao pojedinac i društvo imali niz alternativa koja je sve gora od gore. Svaka se ne brine o najbitnijim potrebama čovjeka. Izigra čovjeka. Kom je obećavala sve i svašta, izigra ga. U istoj noći kada je izrazio svoje povjerenje. To sa Allahom i poslanikom ne može se desiti može da zakaže, ponavljam, ljudski fakt I nesvatanja Allahovog naloga, odnosno Allahovih propisa. Da se ne bi Islam krivo razumio i krivo interpretirao, kriva je ulema i dužna je ulema da se stara. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allahe la jenzi'u l'ilme, au la jerfa'u l'ilme bi naz'i min suduri l'ulema. Allah ne diže nauku, ilm, time što ga čupa iz prsa učenih. ولكنه يرفعه بقبض العلماء nego ga diže uzimanjem učenih pa kada se to desi kaže yattakhidhu ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fayasalunahum fayuftunahum bighayri ilm fadallu wa adallu pa će pitati kada nestane ti ljudi kada je Allah uzme ljudi će pitati uzeće ljudi za prvake za učenjake neznane glave neznalice pa će ih pitati, pa će im davati fetve bez znanja. Time čine zabludu i time će u zabludu druge odvesti. Znači, ulema je dužna da pravi islam, istinski islam, kakav je objavljen i kako ga je znala i praktikovala prva generacija ashaba i tabiina i najboljih generacija, dužna je ulema da se o tome stara. Ulema nekad može ne bit, može je Allah Želešanu usmrtiti može ne biti na jednom mjestu, raseliti se, može biti odvojena ta privremena smrt ili specijalna smrt, odvojena od ljudi, a ljudima potureni neznalice. O tome je treba voditi računa. Ima tu i druge zloupotrebe. Ima tu i kada ima ko da, da nauči, ima ljudi koji sami sebi, svjedočeći da ne znaju, sami sebi daju šerijatske odgovore. I otuda se svakako ponašaju. Ili biraju onoga ko bi otprilike ugodio njegovom hiru. A ako nisi siguran u sebe i nisi siguran ako ga pitaš, pitaj onoga koje si siguran makar bio na kraj svijeta. To je za tvoju vjeru sigurnije. Nije hića za odgovorom. Ali se mora autoritet vjere sačuvati, pogotovo ovim u ovim osjetljivim vremenima kada nam Allah broj povećava pa niko više ne može ljude pod jedan ogrtač pa im kazivati ovako ili ovako i onda skupine i pojedinci rade od sebe pa se pripisuje zajednici pa više ti rade nego što, što rade učeni da bi mogli ispravno voditi to je ta opasnost to je dakle na ulemi ako uleme nema ljudi su dužni da uče da nauče da mogu upućivati svoju sredinu. A drugi problem jeste naše varanje samih sebe. Znamo i načito smo posto, međutim varamo se. Munafički se odnosimo, sa Allahom se poigravamo. I u tom slučaju Allahova opcija, islamska opcija će da šepa. Zbog ljudskog faktora, što je ovaj zakazao u ovom dijelu, drugi zakazao u ovom dijelu, onaj zakazao u ovom dijelu, tamam da imaju čistu nauku, nepomučenu, nisu je udovoljili. Teško naći čestite pojedince, ispravne pojedince, a potrebno je da svako ko se Allahu Đelešanuhu pokori, da udovoljava njegovim narodama i njegovim zabranama. Zato, braćo moja, preispitajmo se. Preispitajmo se, dosta je vremena proteklo. Dosta je vremena proteklo otkad smo saznali i otkad smo se lijepo pokorili i kad smo se promijenuli. Ako smo popustili, ako se žar ugasio, razmislimo ko je gubitnik. Razmislimo šta možemo iznevjeriti. Zašto možemo krivi biti? I zašto možemo polagati račun? Jer ne živimo u vremenu kada su svi muslimani u redu, pa ti pojedinac nisi toliko bitan. Živimo u vremenu kada ona ulema kakve bi trebalo biti i oni odgovorni rukovodioci kakvi bi trebalo biti jednostavno ne postoji. Pa je Allah i počastio i obavezu i opteretio je upravo tebe, moj slabo učeni, moj slabo iskusni, moj nejaki brate, da ti pokazuješ islam. Da ti nudiš islam. Pa što ne znaš, ne zamjeriti se. Pa što pogriješiš, ne zamjeriti se. Traži se od tebe makar ono što si dobro svjestan i što ti znaš da si prema Allahu Želešanuhu pogriješio i da si postao nemaran da se dozoveš i da to ne činiš. U vezi sa time pitam brate mu'mine, jesi li uživao? Pitam svakog svoga brata, kada ga je Allah Želešanu uputio, kada je za Allaha saznao i Allaha spoznao nakon što nije prije toga poznavao Allaha Želešanu tako pa mu se prsa proširila i svjetlo u njih ušlo, jesi li tom spoznajom uživao? Dragi brate, kad si namaz sa užitkom obavljao, i u njemu doživljavao slast koju je Allah mu'minima u namazu spustio, jesi li uživao. Kad si Allaha spominjao jutrom i večeri i svakom drugom prilikom i bio svjestan da te On čuje i da ti je blizu i da time svoje stepene kod njega povećavaš i svoje grijehe koje si prema njemu načinio brišeš, jesi li uživao. Kada si svoje znanje proširivao i rastajao se sa džehlom kog si od djedova i očeva naslijedio i o svakoj sitnici Allahov propis saznao jesi li uživao je li ti lijepo bilo jesi li se preporađao je li u tebe novi život ulazio zašto sada umriješ poslije tako dobrog života nije li lijepo nastaviti taj život nije li lijepo Allahovom voljom i podrškom još koga oživiti? Nije li obaveza? Nije li velika nagrada? Preispitaj se i ne popuštaj. I dalje uživaj jer užitka nema sem u blizini sa Allahom Đalešanu. On je taj koji tvoju dušu usklađuje. On je taj koji razboritost u tvoj um spušta i daje. Samo bereketom tvog lijepog robovanja njemu. Ničim drugim to nećeš moći postići. Svi će svjetovi, svi će narodi, sve će nacije, sve će generacije, sve će grupe i grupacije lutati i zabludu i za zablude ostavljati. Ali svaka generacija ima samo 20 godina. Obično u našem životu se sastanu samo djed, otac, sin i unuk. Ako može to kad Svakom damo 20 godina, to je 80 godina. Ovi 20 se ne broji jer te niko ne priznaje. Oni 80 također. Oni 40 radiš za drugog. Oni prvi 20 nisi ni drahat ali to je tvoja generacija. Poslije tebe dolazi druga generacija. Ti prelaziš u onu gori. I svaka generacija ima 20 godina. Prema tome, ako te je jedna opcija izdala i ako si joj uzalud služio, ne možeš više za pravu stvar raditi kao što si mogao. Ako je neko mladost tvoju založio za islam i dao punu podršku islamu u njoj, s pravom može generacija, s pravom može da odahne i preda bajrak drugima. Jer život nas uči da čovjek ne može Pojedinci mogu ako im je to fa, ako se time bave, mogu dok su god živi davati profesori i slični. Međutim, pojedinac hoće da nešto uradi za islam, da unaprijedi davu, njegova je mladost, njegovih je 20 godina. Iako je uradio, neka odahne. Neće napuštati taj posao i to zanimanje, ali neka odahne. Ako nije tako uradio, neće moći poslije da poluči isti rezultat i da podnese isti trud. Zato omladini, kada sa omladinom govorimo, kažemo sad se trudite. Sad je na vama da se trudite. Ja mogu posvjedočiti da je u ovoj Bosni bila generacija koja je svoju mladost utkala, žrtvovala za napredak Islama, napredak dave. Kada bi nastale druge generacije, a nastavit će inša Allah i sami ovi prvi, ne bi opadao nivo i uspjesi bi se ako Bog da niza Još o jednoj bitnoj stvari. Ne odnosi se samo na nas, odnosi se na muslimane općenito. Nazvao bi je kompleks može svugdje odvesti. Kompleks je posljedica jednog običaja. Običaja, Allah Đelešanuhu kaže Kada bi ali Fir'auna Walladzina min qablihim kazabu bi ajatina. Kao što bješe običaj faraona i oni poslije njega koji su nijekali naše ajete, koji su odbijali naše poslanike, koji nisu marili za naše objave. To je bio običaj Firauna i običaj naroda poslije njih. To je taj kompleks. Gledajte kod Benu Israila kompleksa. Kada im dolazi poslanik i kaže samo uđite u grad, bit ćete pobjednici. Halu inne fiha kaumen džabbarin. وَإِنَّا حَتَّى Fe مِنْهَا Reče im nakon što su lutali, nakon što su more prešli i Allah Đelešanu faraona potopio. Kaže, uđite u grad, u obećani grad. Kažu, u tom gradu je silni narod, moćni narod, jak narod, organizovan narod. I mi nećemo u njega ući dok oni ne izađu. Ako oni izađu, mi ćemo ući Pa su i savjetovali Musa a.s. i Harun رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون rekoše dva čovjeka koji se bojala Allaha uđite na ta vrata na gradska vrata dok uđete pobjednici ste samo ukoračite neprijatelj će pobjeći Allah će ih uplašiti قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون rekoše o Musa idi ti i gospodar tvoj i vi se borite, mi nikad nećemo u njega ući sve dok su oni u njemu, a mi ćemo ovdje sjediti. To je taj kompleks. Kada jedan narod osjeti da je prema drugom ništavan, da je prema drugom ništa, da mu ne može ništa, da drugi nad njime ima svako pravo. Što mu god uradi taj narod, unaprijed je uvaženo. Na to nema žalbe, na to nema prigovora, na to nema reakcije. To je kompleks. Kompleks ne dolazi od jednom to je običaj. To je ustaljeni način odnašanja prema nekim pojavama, prema nekom izazovu, prema nekom sa kim si u dodiru sa susjednim narodom, sa idejom koja ti parira, sa rivalom. Mislim da je kompleks krivac za mnoge naše greške i neuspjehe, za mnoge naše slabosti i za naše stanje. Kompleks može svugdje odvesti. U kufr, u grijeh prema Allahu, Pođimo slikama. Zbog čega naša sestra koja obavlja pet vaktova i ubjeđena je da je hijab obaveza, zbog čega ne nosi hijab? Kompleks. Zbog čega naši studenti koji studiraju gdje sigurno moraju naučiti kako musliman, daja, talibul ilm, kako treba da izgleda, zbog čega ne udovolji sunnetu i zbog čega ne bude on prvi koji krči put i predvodi povorku kompleks. Treba hodati svijetom da niko u tebi ne može raspoznati muslimana. Da možeš u očima ljudi biti i muzičar, i drogeraš, i huligan, i džahel, i sve drugo, pa ako te upita i kazati da si učenik šerijata. Da ćeš još malo uzeti diplomu da si studirao, završio studije šerijata. I gdje je onda mjesto narodu ako su najizrasliji kompleksirani? I ima li razloga i mjesta kompleksu, stidu i strahu, pravdanju nekome što je naš islam toliko bogat i uzvišen, što nas je u svemu, ama u svemu uputio i poučio, što nam pored islama ne trebaju specijalne nauke koje će nam kazati kako ćemo proživjeti jutro, kako ćemo proživjeti noć, kako ćemo se očistiti, kako ćemo skuhati hranu, kako ćemo se nečisti kloniti? Jesmo li mi krivi? Je li Allah kriv što nam je tako divnu vjeru dao? Što nam nije dao starčaru, šuplju kantu, kostur, kao što su druge religije, koje mogu biti jednom u hefti se otići spobiditi. Je li kriva naša vjera zbog toga što je tako plemenita, što je tako bogata, što nam je na sve odgovori uputu dala? Ne, nije kriva. To joj nije manjak, to joj je kvalitet. To znači da mi muslimani umjesto pognute glave i zabijanja glave u pjesak i skrivanja lica treba da dignemo čelo. Da svak u nama prepozna muslimana. Da svijet nauči, ne svijet oko nas, nego svijet, planeta, da je musliman takav. I da odavno ga se ne šta tako misli i morat će misliti lijepo ako bude takav prepoznavati se, biti nešto posebno, imati svoje, to je uvijek bilo za pohvalu. I lijepa osobina, pohvalna osobina. Zato u Americi nećete naći ni namještaja, ni kade da je kao u Europi. Hoće ljudi da imaju sve posebno, da je to nešto posebno. Sami kreiraju život. Sami na sebe liče. Sami se prezentuju u svijetu. Neovisni su. A Allah mu i poslanik naredio i mnogo šta što je uvjeri naređeno, naređeno da se razlikujemo, da se prepoznajemo. Kod nas stvari postale obrnute. Pa mnogi naši umislili da je umijeće i uspješnost u brisanju razlika, u brisanju osobina muslimana da se ne vidi i pokazivanju sebe u jednoj bezličnosti. To je teška zabluda. Kako se osloboditi tog kompleksa? Jedan od načina je udaren u same temelje našeg vjerovanja. A to je akidatul vala'u wal bara. Akida ili jedan dio akide, jedna dimenzija da vjernik mora Allaha radi i izgradnje i očuvanja vjere svoje, ne vjere, nego vjerovanja bez koga namaz neće biti primljen, bez koga je post džaba, da mrzimo ako ima neko da nam drugog Boga nudi, mrzimo i odbacujemo i odričemo se. Ako ima vjera i nauka koja tome poziva, također je se odričemo. Ako imaju ljudi koji je vjeruju, odričemo se. I to mrzimo, ne možemo smisliti. Mrzi li to Allah sve? Mrzi li Allah kumire koje su ljudi pored njega postavili da se njima obraćaju i u njiha uzdaju? i njima klanjaju, mrzi. Mrzi li onoga ko takvu vjeru poziva? Mrzi. Mrzi li ljude koji to rade? Mrzi i u džahennem će i baciti. A mora voljeti Allaha, voljeti poslanika, voljeti njegovu vjeru i davu sa kojom je došao alihi salatu wasalam i mora voljeti vjernike, mu'mine. I mora Allaha smatrati uzvišenim veličanstvenim. Poslanika sallallahu alaihi ponositi im. I vjernike snažnim doživljavati, u njima je snaga.